Mislim da smo puno toga i naučili radeći zadnjih 15 ili 20 godina sa mladim ljudima sa grupama. A to je da postoji različit jezik i različite metode kako se radi sa raznim ljudima. I sa mladim ljudima ne možemo uglavnom razgovarati o konferencijskom formatu. Možda je volontarski kamp puno kvalitetniji format za neke razgovore. Možda su radionice ili nekakav direktni kontakt, e, e, možda primjereni, način. I o mladim ljudima ne bismo trebali razgovarati kao ni o drugim ljudima koje zovemo često ciljenim skupinama, ne bismo trebali razgovarati o njima, nego bismo trebali razgovarati sa njima. I kada postavimo pitanje zašto mladi nisu dovoljno odgovorni, možda trebamo postaviti pitanje zašto svi kao društvo nismo dovoljno odgovorni, od koga mladi uče, kakve modele mladi primjenjuju, što, koji su to koraci, koje su to staze kojima kroče. To je nešto što se uči iz onoga što je oko nas i e, teško možemo od toga jako odmaknuti, osim ako ne postoji neki progresivni način razmišljanja, razgovaranja i poticanja na drugačije. Dakle, ostaćemo sa pitanjem gdje su mladi kao motivacijskim pitanjem za, za naš daljnji rad.